Moștirea și faptele ce le lumești de pădând, moștit ai stăpânului celui ceresc moștenind, ununa cea veșnică, slava de la cezarul, de făimând o slăvite, muncile vitejește, le-ai primit pentru Domnul, la care cinstite scăpare solește-ne. Treimea slăviților ai lui Hristos mucenici, cu laude, pururea și mulțumiri s-o cinstim, cu râvnă și dragoste, pe minunatul Mina, pe Vicențiu slăvitul și fericitul Victor,